ऐं पंहिंजनि वातनि सां अल्लाह जे नूर खे विसाइण घुरंदा आहिनि ऐं अल्लाह पंहिंजे नूर खे पूरे करण खां सवाइ न रहंदो जेतोणीक काफ़र अरहा थियनि